MC Lan, MC Liu, meu mano fiote, mano fiote, mano fiote. Ai, Lil Beat no beat, ai, Lil Beat no beat, ai, Lil Beat no beat, ai, Lil Beat no beat, ai, Lil Beat no beat. Eu não vivo de fama, minha única fama é ser monstro na cama. Ah, ah, ah. Eu não vivo de fama. Minha única fama é ser monstro na cama. Aê, Lil ai. Já esse clonado, mas qual que é a fita? Pra mim gravar ou pra mim cantar, viu? Cantar? Ah, demorou. Tá maconha, peça vaca, aquela gama. Tá maconha, aquela fala que te amo. Piranha, vai é sentar tá louca na cama. Piranha, vai, é sen é sentar tá louca na cama. Tá maconha, peça vaca, aquela gama. Tá maconha, aquela fala que te amo. Piranha, vai é sentar louca na cama. Piranha, vai, é vai é sentar louca na cama. Na onda da selvagem, selvagem eu lanço pra todas as piranhas. Pra todas as piranhas. olha o beat. É que ela vem lá do Moura, aqui pra quebrada. Fode carrapi, bota a culpa na cachaça. Fode carrapi, bota a culpa na chata. É ela vem lá do morro, tá aqui pra quebrar, tá? E aí, Lil Bitch? Carai, fode cap, bota a culpa na cachaça. Pode cap, bota a culpa na cachaça. Se eu te salvar no lance, tu mama o bom de todo. Nossa, mano. Tá porra, viado. Olha um putinho junto do bagulho. Caralho, detona. Né? Se eu te salvar no lance, tu mama o bom de todo. Se o Liu te der lance, tu mama. MC lá novamente. Aê, é. fiota! Ai, o Beat no beat. Ai, o Beat no beat. Ai, o Beat no beat. Mas tá tipo como? Tipo vavazinho, vazinho, vazinho, vazinho.